ugira munani nyakanga 2016 ngira mere ku ngingo nkuru nkuru ziyagize Dar es Salaam mu gihugu cha Tanzania hariko habera inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika buseruko ikibazo cy'ibiganiro hagati y'abarundi kikaba kiri mu bisha kwigwa mu by'umutekano hari umuntu umwe yari yahitanywe na grenade yatewe inyarunazi muri komine buso n'intara ya kirundo nk'igihe cy'isaha cumi n'igice nayo amazarenga arenga mirongo itatu akaba yahitanywe n'imvura ivanze umuyaga muri komine mugina y'intara ya Cibitoke turaza kubabwira n'ayavugwa mu bindi bihugu ha mu gihugu cya gabo mu ry'ubumwe bwa Afrika ritegekanya kurungika abahuza kuri uyu wa gatanu ibihamwe n'ibindi ni mu kanya mu idonido dusubire tubaha abashikiwe n'ibyo byago basaba abo bagarukira ko na musitanteri wa komine mugina bayavuge jovite amenyesha ko batanguye kugira intonde kugira ngo bazirungike mu bushikiranganje bwo gushyikirana ko komine yonyine ngo itobyishobotse umugambwe w'emerese rurenzagemero urizeye ko abakuru b'ibihugu b'akarere ka afurika y'ubuseruko baza guterera umuhuza w'abarundi benjamin mukapa ngo ashobore kubandanya neza ibiganiro bihuza abarundi kandi birimo bose juvenal ngorwa n'ubusarongo uyu mugambwe akavuga ko iyo nama yari yaratebye kuko umuhuza yari yemeye ko ibiganiro bitobandanya abanje gushikiriza abakuru b'ibihugu icegeranyo cyabyo akizera ko iyo nama ibaye bamaze kumenya ngino Burundi bwifashe muri kino gihe yakuwe na Placide yo mwungere ibyo biganiro by'abakuru b'ibihugu mu mwaka karere mbere byaratevye haheze ukwezi kurenga yarusha habaye inama ataco yashitseko ariko uravye ingene amanama amaze iminsi yamaburabuzwa cane cane n'intumwa za leta eh, biragoye kugira ngo umwizero ube munini ariko twebwe mu mugambwe emerese rurenza turashyigikiye umuhuza eh, mukapa icyo dusabye abo bakuru b'ibihugu ni uko uwo ubu ziboneka kugira ngo eh, ashobore guhamagara abantu bose kugira baganire kandi atacu baganire ibibazo bihambaye byerekeye igihugu eh, nk'akarorero ibintu by'abantu birirwa barapfa kugaruka kw'impunzi no gusubira kugira ngo igipolisi n'igisoda icyegeranyo mu nama ari kibera i kigali akavuga yuko mu nzu zibiri zari gukurikira ariko gusubira guhamagara abegwa n'icyo kibazo cy'uburundi bose atavuyemo ariko urabona yuko haheze iminsi myinshi aka gace rero kamaze iminsi twibaze twifuza yuko kazogira icyo kavamo baba barabiteguriye bikwiye kugira ngo batange intumbero iboneka amahoro agaruke mu burundi muri Frode Bunyakuri bo biteze ko iyo nama iza gutanga inyishyu hagati y'u Rwanda n'u Burundi no gutanga intumbero nziza ku biganiro be no guhagarika ingingo y'inama y'inama nshingamateka EAR ibuza gukorera amanama mu gihugu cy'u Burundi kefa yakuwe na president yo mwungere twebwe iyo nama y'abakuru b'ibihugu bo mu karere iri kubereza yo sama muri Tanzania eh, tuyiteze ko ishobora kugira itereye mu gutora ibibazo biri mu Burundi twarumvise yuko haza kwigwa ikibazo kiri hagati y'u Rwanda n'u Burundi twiyumvira yuko iyo nama iza kurangira bumvishije igihugu cy'u rwanda yuko cokwemera ko abahinga eh, bigenga boja mu kwinjira muri ico gihugu bakaraba ko atamigwi iriko himenyereza yitegurira gutera Burundi ikindi twiteze twarumvise bivugwa yuko eh, hari ingingo yafashwe yuko inamashinga amateka yo muri kano kareta zose akorera mu Burundi twibaza ko iyo some kuko ari iri hejuru iyo ngingo iza kuyihagarika ku byerekeye ibiganiro twibaza yuko baza gutanga intumbero itomoye kugira ngo ibiganiro bibe bihere turonke umwanya wo kumvisha bamwe bagomba kuja mu butegetsi badaciye mu matora yuko bazimiye twaciye dusaba yuko inama y'akarere ka yase eh, yo kwemeza icegeranyo umuhuza kapa hamwe na museveni baza kubashikiriza kuko ibyo baza gushikiriza twebwe eh, twarabibonye twarabisuzumye twaranabyunganiye mu nama igira kabiri iheruka kubera arusha mu ngingo baza gufata ni uko bokwemeza ko mu nama izokurikira ihuza abarundi yohuza bose kandi ntihagire n'umwe yitoza utunyoni igenderanire mibi iri hagati y'ibihugu bimwe bimwe cyane cyane u rwanda n'uburundi yuko bakagira icyo bafashije eh, abagomba gukoresha ibigwanisho abagomba bica abantu eh, ibi byo gufunga abantu bigirwa n'abo muri leta eka impande zose bumve yuko inzira y'ibiganiro inzira y'amahoro ariyo nzira nziza yuko ibyo bintu bihagarika aho rero kandi bigaca tuvuga yuko n'umuntu wese yorondera eh, kwanga ibiganiro nawe niko yofatirwa ibihano eh, tuzaba yuko iyi raporo yashikirijwe n'umugwi sendeyi twebwe tubona yuko ari raporo itagira ishingiro atari n’umuntu n'umwe yonayiraba kuko ni raporo by'ukuri abahagaritswe bikekwa kugabangana igice cy'amafaranga yagenewe abanyagihugu baca imikobeko ku mitumba yo muri iyo komine inkuru ya Dieudonne imana. iruhande y'umuhanuzi wa musitanteri wa komine ya gasogwe ajejwe iby'iterambere harahagaritswe by'imfatakibanza mu mabanga umukuru wa zone gasogwe n'umukuru w'umutumba wa bihogo intandaro inkuru zatanzwe mu nama Jambo ya komine gasogwe z'amafaranga harugwa mu miliyoni cumi na zine ngo yagabanganywe n'abatware batandukanye muri iyo komine ya gasogwe aya mafaranga ngo yaragenewe abanyagihugu bakoze ibikorwa byo guca imikobeko ku mitumba umunani y'iyo komine nk'uyo mugambi wafatwa mu mugongo n'ishyirahamwe mpuzamakungu pam ngo abatware baba bandika amazina menshi y'abakozi gutyo ngo hageze ihemba bagaca bahembwa ngo n'ama amazina bibikiye ibinavugwa n'abanyagihugu bamwe bahigasogwe ngo bandikwa kabiri kabiri cyangwa gatatu babanje gukumbatisha abatware kugira ngo hageze guhembwa bazohembwe kabiri kabiri mu vy'ukuri imikobeko ngo batware baranakoresha abantu bose ku minsi ya gatandatu mu bikorwa rusange ngo batazi ko hari abazobihemberwa Claude nayo musantiri wa komine ya Gasogwe avuga ko ngo kuba bahagaritse abo bantu mabanga ari mu ntumbero yo koroheza amatohoza ariko arakorwa ko icyo kibazo igipolisi kijejwe kurwanya ibiturire abagirizwa bo bakavuga ko bariko bazira indyane ziri mu nama ya komine ya gasogwe aho hari abajenama batumvikana na musitanteri w'iyo komine abakuru b'imitumba bari kubakurikiranwa mu gipolisi bashika umunani ariko kumwe rugende wo ku mutumba wihogo niwe wenyine yakuwe by'imifata umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'akazi avuga ko uwo mugambi uzotangurizwa mu ntara zitanu z'igihugu ariko ko uzorinda gukwiragizwa mu ntara zose z'igihugu kurikire marirose nizigiyimana uwo rero mu ntumbero zawo zine harimo intumbero imwe ishaka ko leta yo yokwiragiza mu ntara ibisata bimwe bimwe abenegihugu basanzwe batoreramwo eh, impapuro zironderwa ah, mu buzi butandukanye gushika ubu oh, hariho nk'impapuro nka rurya rupapuro oh, barondera mu gihe bashaka gutangura akazi application judiciaire bararondera ngahe bujumbura gusa eh, hariho n'izindi mpapuro naho hariho umugambi wo kuzikwiragiza mugabo utaratomoka neza nka perimi yo conduire kugira ngo umuntu ntarinde kujya kurondera urupapuro hariya arinda gufata urugendo runini twatekereza kuronka ibiro mu ntara tukaronka ibiro binini bishobora gukoreramo mm, ayo maserivisi nyine atangiza impapuro mpapuro dusanga rero mu ntara burya nta biro bafise abantu bashobora gukoreramo ari nacyo bituma twazinjiye turinda kubisubiramo ibiro ni naho rero tubonye tumaze kubona ibikoresho bikenewe twaciye tuvuga tuti eh, reka tubande duhere ku ntara zitanu ari naho rero twaciye twiyumvira ko twatangurira ah, mu buraruko tugafata intara y'ingobozi eh, ni muyinga eh, hagati mu gihugu tugafata intara ya gitega na mwaro mu bumanuko naho tugafata intara ya bururi kuvuga yuko twafashe intara zitanu eh, tubanza dutangura uwo mugambi tubonye abakozi bamaze gukora iyo grenade yatewe ku mugoroba yo kuri uyu wa kabiri nyarunazi muri komine busoni ikaba yatumberejwe muri kiyosike ikikomeretsa uwo ariko ubu ariko ariko arivuza iyo kiyosike kandi yarimwo akabido ka essence ica iturira iyo kiyosike nyine hamwe n'iyindi yari iruhande yayo nk'uko amakuru dukura ngaho inyarunazi abimenyesha ayo makuru kandi akaba yemezwa n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye akanamenyesha yuko abantu babiri bamaze guhagarikwa harimo umukenyezi e, w'umwe mu bari basanzwe bafitaniye amatati n'uwo yaraye atewe abo kuri uwo muhana ngo haratowe igrenade bagiye kuhasaka niko rero gutwara umukenyezi eh, babuze umugabo umuvugizi rero w'igipolisi akabamenyesha kandi yuko hari haheze amezi ane kuri iyo kiyosike nyine hatewe iyindi grenade uwo yaraye afatiwe umukenyezi akaba ari we yari yahagaritswe yikekwa ko yuko ari we yayiteye Pierre Nkurikiye akamenyesha yuko biboneka canke bishoboka kuba ari kwihorahorana ngo kuko abo bantu bigeze kuba bafitaniye amatati ahagaze ku byo badandariza hamwe nawe mu mugamba naho abantu cumi na batanu barafashwe ejo bagirizwa gukorana n'abagenzi ba nabi nk'uko vyemezwa n'amakuru abanga mu mugamba nyine akanemezwa kandi n'igipolisi ngo umunani bakaba barekuwe indwi nibo basigaye bapfunzwe abo ndwi rero bakaba baje kwiyongera kuri batatu baheruka gufatwa bariko barabazwa ku bijanye n'urupfu rw'umwigeme aheruka kwicirwa ngaho nyene mu mugamba mu rutsana naho ni muri commune gitanga hari abantu 13 bapfunzwe abo rero bakaba bari muri 18 bari bafashwe ejo bikekwa yuko uh, bariko barabaronderamwo ibaranga hariho rero ngo bamwe bashobora kuba bari bagiye mu gihugu cya Tanzania abandi ngo nta bibaranga bari bafise ariko nk'uko bimenyeshwa na na, na nako wa commune e Gitanga ngo abo bafashwe bose baraja kurekugwa aho ndwabike akanemeza yuko benshi muri bo baturuka mu ntara ya Karusi we zitatu akaburungu isanganiro akaburungu orge isanganiro ano makuru tuyarangiza muyavugwa mu yandi makungu ha muri Gabo uyu munsi wisango rya nyuma ryo gutanga ibirego muri sentare yubahiriza ubwirizwa shingiro kubatemeye ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu ibihugu bya Irana Arabi Saoudite biguma biterana amajambo mu yegereje urugendo rweranda rw'imaka abanyayira bakaba batemerewe kujyayo muri sudani naho bitarashoboka ko bashyira umukono ku masezerano yo guhagarika intambara umukuru w'icyo gihugu Beshir avuga ko amahoro yagarutse idarefura amakuru yo mu makungu tuyabwirwa na arendezere bukeye neza ibihugu vya Iran na Arabi Saoudite biguma biterana amajambo mu gihe hasigaye iminsi mike ngo urugendo rweranda rw'abayisilamu rw'imaka ngo rube abayisilamu wo muri Iran bakaba barakuwe mu bazogira urwo rugendo nk'uko tubisoma ku rubuga rw'iradiyo y'abafaransa RFI ivyo bihugu biheruka guterana amajambo ku munsi w'ejo aho umuyobozi mu idini mu gihugu ca Iran Ali Kamenei yavuze mu majambo akaze yuko umuryango w'ubwami muri Arabia Saoudite ari umuryango uvumwe w'ibintazi imbabazi udakwiye gutunganya ibibanza vyeranda vy'idini rya Islam muri Sudan umukuru w'igihugu Omar El Bashir yamenyesheje kuri uyu wa gatatu ko amahoro yagarutse muri Darfur naho ibiganiro birongowe n'ubumwe bwa Afrika byo gushira umukono ku masezerano yo guhagarika intambara ataco birashikako urubuga rw'ikinyamakuru Jeune Afrique rwandika ko Omar El Bashir yemeza ko kazoza ka Darfur ari keza cyane mu mubonano yagiranye na bagenzi be Idris Deby wa Chad na Tamim Amir Ben Hamad Al Thani wa Qatar ku mukuru wa Darfur y'uburaruko nayo muri Gabon umukuru w'igihugu Ali Bongo hamwe n'uwo batavuga rumwe Jean Ping bafise kugera uyu munsi nyuma y'isaha zitandatu ngo babe bashikanye imbere ya sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ibirego ku matora y'umukuru w'igihugu aheruka kuba muri ico gihugu Jean Ping abandanya yemeza ko ari we yatahukanye intsinzi mu gihe umugujejwe amatora watangaje ko intsinzi ari ya Ali Bongo inkuru dukura ku rubuga rw'iradio BBC zivuga ko abata n'abatavuga rumwe na leta batarafata ingingo yo kujana canke kureka ivyo birego Jean Ping avuga ko sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro itigenga ari bongo we akamenyesha ko kujana ibirego muri iyo sentare ari wo muti kugira abave mu njyane barimwo Arende eh, ziribuke neza turagushimye hano amakuru muri bw'ikirundi cyagarukira ariko nkwibutsa ko Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania ariko habera inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika buseruko ikibazo cy'ibiganiro hagati y'abarundi kikaba kiri mu bija mu by'umutekano twaguye ko hari umuntu umwe yari yahitanywe na grenade yatewe inyarunazi muri komine busoni y'intara ya kirundo hari nk'igihe cy'isaha icumi na zibiri n'igice z'umugoroba n'amazu arenga mirongo itatu akaba yari yahitanywe n'imvura ivanze umuyaga muri komine mugina y'intara ya kibitoki twabwiye kandi nayavugwa mu bindi bihugu aho muri gabo uno munsi ari wo wa nyuma kugira ngo batange ibirego gihe umwe bwa Afrika bukaba ritegekanya kurungika abahuza muri ico gihugu kuri uyu wa gatanu. Ngushimire ko badukurikiranye shimire kandi na Serafina Hakizimana yari afatanya mu buhinga bw'ivyuma na Nadine na Nadia na Konsabimana ubandanye ukurikirana Radio Isanganiro.